Здравейте! Добре дошли в Съзнание. Това предаване обсъжда теми за съзнанието, контролът над съзнанието, окултното знание и най-вече свободата. Целта му е да внесе светлина в тъмнината на сегашния живот, за да видим невидимите окови, които ни ограничават и държат в плен, както и да представи различни действащи альтернативи, които да ни помогнат да се освободим на лично и планетарно ниво, защото никой не е свободен, докато други са потиснати. Това предаване е посветено на свободата. На пълната свобода. Добре дошли в съзнание. <laughs> Винаги със смях почваме това предаване. Бяхме в дълго без съзнание, не знам вече колко месеца и пролет пукна. Ние не. <laughs> Така, здравейте. Ело Фригано е на микрофона, на кръглата маса. Подкарваме наново предаванията. Тази вечер тук сме се събрали Цанко Морсалски, имаме двама нови човека, Андрей и Тонката, много Мала добри, тонка. много добри наши приятели. Симеца, за съжаление, ни изостави, отиди да отваря хостел, ще му ходим на гости после в хостела. Симец, поздрав! Може Поздрав... да запишем там следващото съзнание. А, така. За хостела. Поздрав за хостела и за симеца. Намаление дали ще има? За приятели? За приятели трябва да има един таван безплатен в хостела. <laughs> да си дадем на думата, да. И, и така, сега, днеска решихме темата да бъде за музиката. Това ще е основната тема. Как? За е музиката. За музиката с Станко Мурсалски. Политиката. Санко Мурсалски бяхме решили темата да е за музиката и музиката като средство за разширяване на съзнанието, музиката като инструмент за социална промяна и общо взето музиката като нещо бум, <laughs> е такова, голямо. За себе изразяване. За себе изразяване, музиката за надъхване. Но преди да започнем с музиката, може да кажем няколко неща, понеже предния път, като говорихме Имаше пак темата за изборите се въртеше, защото тогава беше президентската кампания, предизборна кампания. Абе да си дуя на думата, че ни дават някой лев тук. А, така, <laughs> да кажем сега коя партия ще подкрепим. Сега пак други избори, тук през 2-3 месеца избори, избори. Моята фамилия не е случайно е Борисов. <laughs> И така, тая неделя пак парламентарни избори предизборният цирк започна. Клоуните в най-различни дрехи и окраски се опитват да зарибяват хората, фърлят им фишеци, сладки захаросани лъжи за гладния народ. Неведнъж сме казвали, и аз лично като анархист, представителната демокрация не е никаква демокрация, защото демокрацията като цяло, демос и кратос, това означава народа да управлява. Не може ти а, да избираш някой, който да решава вместо теб какъв да бъде живота ти, какво е най-добро за теб. Идеята е всеки сам да бъде активен активен участник в живота си, да реши как да си изкара прехраната, да реши какво да прави всеки един ден от живота си, да реши къде да харчи парите си. Това са изборите, всеки дневните избори, които правим. Те са много по-важни от тези избори веднъж на 4 години или някой път и по-начесто, когато има така политическа нестабилност. А бъдете сигурни за в бъдеще политическата криза ще се задълбочава, както всяка друга криза економическа, социална и така нататък. Това ще се задълбочава, докато ние не почнем сами да поемаме инициативата. Първоначално да се образоваме, да научиме нещата, които са жизненно важни за нас, как да съществуваме в този свят, първо сами и после с хората около нас. Защото всичко е навързано и е нужно да можем ние да изградим едни взаимоотношения, различни от тези, които съществуват в момента в момента нещата са основани на насилие, принуда, външен контрол. А идеята е да имаме самоконтрол, самоинициатива, самоуправление и да си помагаме взаимно и да се уважаваме взаимно темата за музиката. Това е по темата за музиката, но предварително, понеже предстоят избори, трябва Това да... Това е интрото! Това е интрото! Преди свършихме с това. Аз даже м- предния път, като почнахме предаването, тогава малко така грубо влязох за президента и след като го записахме предаването ми стана малко... Той се обади. Той... <laughs> <laughs> За малко. Добре, че не се е обадил. Стана ми гадно как така го наругах този човек, без дори да го познам. Не, че го наругах, казах просто едно факов, нали, да, да се разкара, защото не приемам това някой да е там. Но така де, много хора викат, той е хубаво момче, едно друго и в предизборната си кампания Пича нали, е, твърдо стоеше за решението си, че на всяка цена те ще се противопоставят на споразумението с Канада, с така известното СЕТА, което отваря вратите на големите корпорации, им дава безгранични права. И наскоро имаше някаква среща в Брюксел или къде и той е подписал един документ, който реално в момента няма някаква юридическа стойност, но а, той е подписал документ, в който едно, една от точките е точно за това споразумение. И някои после казаха в интернет, а това са лъжливи неща, това са различни сайтове, които манипулират. Вярно е, че сайтовете много често манипулират и лъжат, но после видяхме и на видео президента как каза, че е нужно да се правят компромиси, защото ние сме в голямото европейско семейство и и Канада е в голямо <laughs> семейството. И, и това, в смисъл, исках просто да ви кажа за какво лицемерие става на въпрос. Защото всички хора, нали, а да, той е против, той каза това и онова, обаче после направи нещо друго. Ето хора, това е. Това е било и винаги ще бъде, докато ние не го променим, чрез някакви действия в ежедневието си. Да не разчитаме на тях да решават за нас, ами ние сами да си решаваме нещата, които не засягат лично. Крайна сметка техните решения, кое, кое набърка нас? Кое ни бърка? Примерно такива споразумения като сета, които позволяват на компании да правят каквото си искат. Те виж как ще да ощетите нещо как ще повлияе? Мене може да не му ощети, защото аз съм направил някакви решения в моя живот да изляза доколкото мога от капиталистическата система и да не участвам, ами да си изкарвам прехраната по альтернативни начини, като работя като суверен индивид. Но примерно това може да навреди на родителите ми, на разни мои роднини и приятели, които работят примерно в някой завод, в някакъв производствен сектор, изведнъж заплатите биват намалени или са малки, то в България няма на къде да ги намалят повече. И когато хората решат да искат нещо, защото той е ставал. Пример имаше много специално за Канада. Работниците там в някакъв а, завод а, били намалили заплатите, те стъчкували едно друго и компанията премества бизнеса в Штатите, защото им е по-ефтино. След това пък премества бизнеса в Мексико, защото им е още по-ефтино и така остават супер много хора без работа. И, и това може да те ощети. Много от гледна точка на продуктите, които... По-насам ела, защото си надалеко от, от микрофона. От гледна точка на продуктите, които са произвеждали, те всъщност са станали по-ефтини, вероятно. И за консуматорите е било по-леко. Зависи, защото и логистичният разход става различен. Зависи къде е пазара на тези продукти. Да речем, че те са международни компании и че целият свят е пазара. логистичните фактори са си константа горе-долу. Зависи. Защото ощетили са работниците, но не, не им забраняват да се намерят нова работа. В един момент, знаеш какво се получава? Наскоро гледах много готин филм. Out of Furnace се казваше с Кристиан Бел, Уди Харелсън, много готини да, актьори. Да. да. Филма точно представя това, което се случва в момента в Штатите. Северните щати са били доста силно така индустриални mm-hmm. и в един момент производството умира във филма ставаше въпрос там за една леярна, за някакви неща, безисходицата, брата на главния герой бил примерно там рейнджър, връща се, не може да се намери работа, не иска да бачка в леярната, те ще я закриват и общо заето стагнация от всякъде. Хората там буквално нямат работа в града половината град бачка в леярната, другата примерно там в някакъв малък бизнес и остават без нищо. Какво правят? Создават се работа. Създават кооперират, се създават. Е, то, то, това, трябва, то това трябва да стане, това трябва да стане, нали? Това е идеята, да се самоорганизираме, не да зависим от някакви чичковци с големи костюми, които са сложили ръка върху ресурсите. Трябва ние да си извоюваме ресурсите, обаче, примерно, те се създават работа. Искат да, примерно, да създават храна, нива или нещо от сорта. Нямат пари да купят земя, нали? Защото земята е частна собственост, принадлежи или на държавата, или на някой земевладелец едър какво правят? Нищо. Е, това е идеята. Смисъл, че тези споразумения, окей, аз съм супер против капиталистическия свят и наемния труд, но каквото и да говорим, ние живеем в това общество и повечето хора са в тази игра и, и е нужно, нали, да може работниците да имат права, да имат добри условия на, труд, да имат добро заплащане на споразумение, като това те са чисто в полза на собствениците, на големите бизнесмени, на големите бизнеси, малките играчи, се тая. А и това, което е, ти нали викаш, те остават без работа, може да си намерят, но а, технологиите както напредват, което е супер, роботите в един момент трябва те да почнат да бачкат ние, да, да се развиваме творчески или там Само нещо да друго. На Само да едем да ограбваме роботите, но е, ние няма да притежаваме роботите, ако сме в сегашното общество. Роботите ще бъдат притежавани пак от шефовите, които държат бизнеса. И в случая ще останат супер много гладни хора. И, и това вече е реалност. Вие ако почнете да гледате някакви статистически извадки за безработицата в различни сектори, в различни сектори, тя със всяка година нараства, защото има автоматизация, има роботизация и така нататък. Това е бъдещето и в един момент много... То, това нещо не се ли е случва от около 100 години насам? Ами, последно... Постоянно има въвеждане на машини и съответно хора, които преди са работили това нещо, което машините го правят, остават без работа. Но да. се намират, трябва да се преориентират и да се Трябва да се измисля нещо ново, да. То даже най-добре ще е както има като политики. Го, извинявай, ще да. прекъсвам, като го правят, машини става по-ефтино и по-бързо и по-качествено. Аз не казвам да не се правят машини, то това трябва да се прави, трябва да има технологичен, научен прогрес. Просто м- начините на използване, начините на опериране трябва да бъдат променени, защото това, че ще оставиш 100 човека без работа за това, че искаш да въведеш машини. Ела на самия човек. Не бягай от микрофона. Машини в експлуатация. Прекъсва ти, ма. Загубих си мисълта. Това, че а, искаш да ведеш машини в експлуатация и да уволниш 100 човека, защото няма да са ти необходими, не трябва да е фактор. Защото в крайна сметка си подобряваш производството. Правиш един по-добър продукт и по-ефтин продукт. Ама хората като нямат пари, какво ще купят? То това... Ще се намерят нова работа. Къде ще се намерят нова работа? Да правят тия машини, които човека, който е купил, ги е уволнил заради машината. Могат да се преориентират да правят тия машини. Примерно. Пак това се завъртаме в порочния кръг, човече. Няма, няма е такъв реален изход от тая примка. Пак те ще, са, ще бачкат за някой, после пак ще бъдат уволнени и нещо друго. Значи идеята е, да. а, то с, с, ние трябва да почнем от там и то се повтаря, говорили ли сме вече тая тема, но ти тогава не беше тук. Не може някой да сложи ръка върху ресурсите и да каже това е мое, гората е моята, мината е моята. Защото точно да. оттам тръгва всичко. Точно оттам тръгва всичко. Някой слага ръка върху общите ресурси и, и той а, с сила ги присвоява. Военна сила да слага ръка. Наистина с сила, с военна сила, с оръжие ги присвоява. Хората, които нямат оръжие, се подчиняват, защото какво могат да направят? Да умрат, ако искат да, си, да ги бутнат, да си ги вземат. Да си направят оръжие. Да си направят оръжие. Народа трябва да бъде въоръжен. <laughs> и, и така де. Такива работи. Музиката е оръжие. Музиката е оръжие, добре. Супер, а... оръжие е музиката. Добре, правим една кратка музикална пауза и после ще говорим за музиката като оръжие. Ще изстреляме няколко патрона. Добре, айде, айде една песен от мен, Елфригано, Никога Роб. Enjoy! От люка до гроб, никога роб, от люка до гроб, никога роб, от люка до гроб, никога роб, Никога роб, никога роб Оградата прескачам, казвам чал на правилата Не рамвам раницата и обгръщам свободата Стъпка по стъпка по свой път вървя Не следвам чуждите пътеки, а къде ли ще се озова Не знам и никак не ме интересува Не е важна целта, важно е да се пътува Да бъдеш осъзнат точно тук и сега Разпарям се напълно в този миг от вечността На високо летя, разперил съм крила Чрез диша перспектива наблюдавам аз света Разбирам много лесно правилата на играта е африкано Нося се по пътя на водата През всичките прегради преминавам с лекота Да бъда истински свободен Е моята съдба, оковите ще разруша Не преща продължа да храня ценни преживявания Своята душа Среден пръст за правителствата и властта Никога няма да ми сложа. теха ишка на врата Ще продължавам да ръмжа Ако трябва и ще хапя Дори да ме престъпне края с слушам главата Пак няма да се дам За удобство и комфорт няма аз да се продам По-скоро като стар в гората ще живея Отколкото в златна клетка като славече на го господарите да пея Не, не мога да проумея този менталитет Не го линичиш пред някой самозван авторитет Подвластен на страха да жертваш своята свобода За иллюзорна сигурност и повече пара Единственото сигурно в живота е смъртта Приемам я напълно и изчезва всеки страх От тялото на края ще остане само прах В последния си час с ръка на сърце ще се усмихна и ще кажа Че живях добре, Елфригано по пътя на живота От люлка до гроб, никога е роб От люлка до гроб, никога е роб От люлка до гроб, никога е роб Никога е роб, никога е роб Айде, отново сме в студиото Казахме, че ще продължим с оръжията, с музикалните оръжия. Преминаваме към същината на днешното предаване. Темата е за музиката умувахме тук, нали, какво ще кажем за музиката. Не сме се подготвили да си направим план график, откъде да тръгнем, до къде да стигнем. Малко така безотговорно, като последните, като повечето пъти. Типично, е типично в нас стил, е, според мен. Хаоса е в нас, но сега ще внесем малко ред в хаоса. Музиката. Какво е музиката за нас и как ни влияе тя? Аз лично мога да кажа за себе си, музиката е доста така голяма част от моя живот и живота без музика за мен ще е един празен живот поне на половина празен, поне на половина празен. Защото а, голяма част от убежденията, които имам днес, са били вследствие на музиката, която слушам още докато бях тинейджър. Тогава се запалих по пънк-рок музиката. Това е доста така, знаете, бунтарска музика. Но освен бунта и агресията, с която повечето хора свързват музиката, пънк-рока, Пънка ме запозна с много различни идеи, било то вегетарианството, правата на животните, опазването на околната среда, социалните борби на потиснатите народи. Всичко това дойде заедно с тази така агресивна музика. Тя събуди фригана в мене, Ел Фригано. <laughs> и... И така де, правя и аз някаква музика. Всъщност аз не правя музика. По-скоро някакви рап песнички чувате, нямам, нямам готовен музикален а, нюх, примерно, за свирене или за нещо, обаче пък ми идват идеи и намирам, че е много подходящо да изразя идеите си, вижданията си чрез музика. Защото едно време, примерно, пишех една книжка Катарзис, хубава, готина, ама те хората ги мързи да четат, бе, брат. Ама книга. хората ги мързи да четат. Ама книга. И реших, викам, окей, нека идеите да им влязат в главата, ще им ги налея направо с рими. Тук чухте, Ел Фригано, никога е роб. Та така де, това са моите музикални такива изяви, които нищо музикално няма в мене. Това си е чиста пропаганда. Да промивам мозъци. <laughs> Но, освен това, музиката много силно, всеки знае, може да ни влияе на емоциите, на настроенията, като чуете някоя песен, без значение какъв стил. Вие може да усетите много силни тръпки, може да почувствате примерно а, някаква депресия, може да почувствате пък някакъв емоционален екстаз, желание за действие, вдъхновение. И затова смятам, че музиката е изключително средство за и аз не знам как да се изразя. Средство за изразяване, за разширяване на съзнанието, за средство за живот. От музиката може да ти настръхне косама. Именно, именно. Е, това е някой, дето викат специално, нали, в езотери... Буквално, да настръхне Бук... косама. А, <laughs> да, в езотеричните сфери нали, казват, че различни музики имат различна вибрация и съответно предизвикват различни ясно как да го кажем, стимулации на съзнанието ли Нали, има по-висшата, по-високи частоти, по-низки частоти, по-базовите частоти. Ако говорим нали, там както а, Говорят за чакрите, енергийните центрове. Това е чиста мистика. Сега малко ще говорим за мистиката и после може и да я разбиме тая мистика, защото тук има много така а, силно материалистично и физично а, настроение сред някои от гостите. <laughs> Но, примерно, нали, чисто базовите инстинкти, първа чакра, ако говориме така, първа чакра, каквото и да значи това чакра. Колело. Колело. Чисто базово за оцеляване. Храна, секс, възпроизвеждане, нали? А, така, животното в нас. И някои музики казват, че а, тя където с големите баси, думци, думци. Вика, това предизвиква чисто такова животинско поведение сред хората. Сега, аз Скептичен съм, нали, спрямо за тези неща. Възможно е, възможно е, нали, да има нещо, защото всичко вибрира. В нашата вселена всичко вибрира и по някакъв начин всичко ни влияе. Както казахме, нали, за настръхването на косама. Как ще стане от музиката на стръхване на косама? Как ще почувстваш някакви тръпки? Защо? Защо по някакъв начин дадена мелодия може да те погаделичка така, че ти да се депресираш или пък да изпаднеш в някакъв супер як екстаз? Защо? Физика какво ще каже? не убятну, Ти преди малко в антракта, докато слушахме песничката, какво каза? Забравих си мисълта. Забравих си мисълта ми. Ти тогава като каза, нали, че за да има резонанс, трябва да има една частота. Да, да, трябва да е монотонна музиката, за да се... Е, ела малко по Трябва да е монотон, монотонна музиката, за да има резонанс. За да има резонанс. Като е мелодия, вече няма как да има резонанс. Да. Аз тогава, нали, си мислех за това, че примерно в някои езотерични школи, било то там в различни учени, изречения има някакви напявания, които са доста монотонни. Примерно там в будизма, някакви в йога, мантруване, е точно монотонно, монотонно. И това те вкарва в някакво ниво на съ... даже на моменти той е като трансово състояние. Обаче как може да ти повлияе? Примерно, като слушаш някоя музика, по-релаксираща, някакъв ембиент, нещо по-леко, някакво мелодично пияно на Моцарт ти се отпускаш. Ти се отпускаш. Отпускаш се, но това е на емоционално ниво въздействие. А, точно е, това е. Не въздействието е на, на музиката точно ти въздейства емоционално. А пък като слушаш някаква, примерно аз като слушам пънк или ска или нещо по-такова енергично, мен сърцето ми почва да, да топти по-бързо. То пак е емоционално. Пак е емоционално, нали? Няма нещо по... А, как действат емоциите? Емоциите, по принцип, то това е доста голяма тема. И не знам дали хората от, имат някакви реални обяснения за това. Мозъка е там цяла вселена, която още не е изследвана. Много малка част от мозъка може би е Тя е изследвана. е изследвана, но няма може би кой знае какви за... Само съществени... вземат а, държавни пари, те, те ти следват мозъците. <laughs> Кажи им, батко! Ще ги... Ще ги изследвам. <laughs> Мозъците. Лимбичната система, там тя е къде е свързана с емоциите, но откъде се появяват те емоции? От лимбичната система. От значи лимбична... има, има все пак някакво Има, да, да, има. Аз даже бях гледал някаква лекция на тая тема за емоциите, но нека да се върнем към музиката. Да, тя може да ни влияе. Най-вече тя ни влияе емоционално. Емоционално, нали? Аз, аз така си мисля, нали, всеки човек е, как да кажа, специфичен сам по себе си и затова хората имат различни интереси. Всеки е индивидуален, не сме някакви клонинги, всички да харесаме едно и също нещо. Имаме различни предпочитания, съответно имаме и различни предпочитания в музиката. И може би ние резонираме с... Я? Yeah? Вродени ли са тия предпочитания или са придобития? Е, е, това е интересното. Аз съм на мнение, че повечето от тези предпочитания са продукт, преду, продукт на средата, в която живееме. живеем. Да, продукт на средата. Да, да, да. Аз, да, аз съм на това мнение, защото някои викат, да, ти са раждаш такъв. Окей, ти се раждаш на генетично ниво, ти имаш някакви заложености, нали, как да и ти изглежда тялото, косата, цвета на очите, но всички тези нали, предпочитания, интереси, идеи, мнения, това е продукт на средата. Не, че ти си се родил Панкар. Панкар не или се... някакъв духовен човек. Не се ражда с характер общо, зато според Да, всичко Характера се оформя. Се оформя следствие на средата. Програмируема е човешката природа като цяло, като цяло, в по-голямата си част. И... Но е отворен код. Сорс кода. Source Code може да му повлияем по всяко време. Нека да се върнем към музиката. Музиката, защото казахме музиката, както лично на мен тя ми е повлияла супер много за изграждането на моя характер и на моите така идейни възгледи. Обаче, какво се получава? Поп културата, музикалния бизнес, това е една индустрия, за милиарди, може би, тя оформя съзнанията на болшинството от хората на тази планета. И както виждаме, в момента поп културата е супер шит. Супер шит. С всяка година аз имам чувство, че те деградират все повече и все повече. Едно време, примерно, по MTV, като имаше едно време, като гледах, пускаха някакви по-алтернативни работи, имаше пънк песнички, Нирвана, примерно. Те пак популярни групи, пак популярни групи, нали? Но имаше нещо такова. Сега пускат някакви човек супер извращения. Лейди Гага, Майли Сайрас. Нали? Реалити шоута. А, това е другото, което е. Значи в началото е тръгнало, а, специално нали, за MTV тръгнало е като Music Television, а, телевизия за музика, обаче в един момент музиката остава на заден план, вниманието се насочва към някакви лица, които стават новите икони, на които се кланя младеща и дори те вече не пускат толкова музика на реалити шоута с тези звезди. А пък поведението на тези звезди, сега където ги гледам, е супер вулгарно, с ниски ценности, няма нищо смислено. Там се говори единствено за материално положение и за задоволяване на чисто животински е, нужди, в случай нали, за секс, примерно. Пари и секс. Типичен пример. Хип-хоп музиката. Как е започнала хип-хоп музиката? В какво се е превърнала днес? Масово. Това е музика от гетата, тръгнала като бунта на бедните хора, бунта на потиснатите срещу системата. Това е бил бунт срещу системата. Това си е афробит пънк. За мен това е хип-хоп, а така е почнал. Общо взето. 80-те години, 90 значи Public Enemy, A Tribe Called Quest. Например. Група с такива социални текстове. А сега някакви човек, какви бяха Лил, Джон, няк... не знам, аз не ги гледам. В смисъл, не ги слушам. пълна порнография само... Ски, ски, ски, ски! Да, да, да. Пеят за големи джанти и големи цици. И колко големи диаманти имам по врата, примерно. What the fuck, къде остана бунта в цялата тая работа? Не, че няма, значи то има, обаче то остава супер underground, е така като Ел Фригано, къде си записва в тях и си прави концерти с приятели на някакви малки клубчета в... Ама аз не знам, имам една теория просто, че едно нещо, колкото колкото повече хора имат достъп до дадено нещо, толкова по-срано става то. Дали? Ми, просто такива наблюдения имам, не знам. И явно зависи от хората, ама според мен точно това е с попа и с рапа и с тя. Защото те неща, които ги виждаме всичките, са хитове, които ги дават по телевизията. Хитове. А хубавите неща не ги знаят хората. Нали? Да, да ти покажа някое рап парче, което ще изкефи примерно. Да. Което няма да го дадат по MTV. И, и точно ли? е тук е момента с а, кой решава какво ще се пуска. Е, значи, е... И има, има предварително зададена насока. Интереси. Интереси, да, какво трябва да се клопа. Защото това, което слушаме, това, което четем, това, което гледаме, това оформя съзнанието. Това си ти. И това оформя е съзнанието ни. <laughs> Абсолютно. И в един момент гледаме само някакви голоти, само някакви такива кой е по-по-най, а не как да си помогнем взаимно, как да събориме оковите, как да разкъсаме оковите, които ни ограничават в нашите взаимоотношения и в нашия живот като цяло. Ама това е, че MTV нямат интерес. Нямат да интерес. съборим оковите. И тук... MTV имат интерес да си стоим и да пеем за джанти и да и да събираме за ново БМВ и да гледаме MTV. Така че, то даже в България остане MTV. Дай да кажем да, да, смисъл, за родната CCTV сцена. Или сета, Пак там. същото сет, човек, сета. същия шит. И е, какво става? Безсмислени текстове, търсещи нали, само да наберат популярност. Те затова и някои артисти просто се продават. Точно, точно. За... Окей, не ги обвинявам, защото всеки трябва да се изхрани. Е Обаче, в един момент притъпяваш нещата, за да бъдат асимилирани от повече хора. Просто. Някои хора потъпват принципите си. Тръгнали са с едно, след това са се продали и музикалната индустрия моделира изпълнителите. Това е самата истина. Дори колкото и бунтари да са, защото има, има, нали, а, примерно разни И ги поп да речем. ги Поп е един от примерите, и... Е. които, да знам, според мен се е яко пънк този човек. Rage генс да машин, човеко. Сега, <laughs> Rage Against да машин е яка банда, с яки текстове. Дори членовете на Rage Against the Machine, те са политически активни в най-различни кампании. Зак Дела Роча, къде правеше а, с запатистите Съм... концерти в тяхна подкрепа. Том Морел, сега къде се събраха профит of Rage, новия Rage Against the Machine. Събраха отново групата Евала, за което, защото те участваха и на много протести, когато бяха изборите в щатите, надъхваха хората. Но Rage Against the Machine, да се върнем към тях, те бяха издавани от Sony Music. Една от, а, един от символите на капитализма, Sony Music и те пеят против капитализъм, пеят за някакво либертарно общество, така свободно общество, а пък пълнят джобовите на капиталистите с музиката, която продават. Е, това е. Някакъв парадокс. Не ги обвинявам, аз им се кефя нали, на музиката, на текстовете, на посланията, но просто в един момент а, музикалната индустрия почва да те моделира така, че Тълпите на Rage Against the Machine, нали, големи концерти, стадиони пълнят, хиляди хора, а надъхани, надъхани, обаче в един момент там се получава нещо интересно, че колкото по-голям става изпълнителя и когато го сложат на пиедестал, хората го виждат като нещо, вау, като идол, като икона и, и до там, а не като равен, не като другар, те го поставят просто на пиедестала и то е нещо по. Всъщност той не е нещо по. Той ти показва, казва ти, надъхва, може да те надъха, може да не те надъха, но те много по-малко биха м- докоснали някой така дълбоко, че той да промени коренно начина си на живот, пеят нали, за хубави послания, но много малко хора ще се вслушат в посланията. Повечето отиват да кофеят и да мятат коси и да се кефят, защото това е Rage Fucking the Machine. Обаче някакви групи, където са супер deep underground, свирят в някакви мазета, гаражи и долни клубове, където даже няма и сцена, свират на едно ниво с публиката, на пред 20, 30, 50 човека между тях и публиката. Пада тая бариера. Аз поне като съм бил на пънк концерти съм го усетил. Там си равен с равен човек. Там си равен Това с е. равен, е. няма да. кой. Ние заедно го правим шоуто. Те самите изпълнители. Но, значи, че, има избор, бе. хората имат избор между те комерциални неща и, и между нещо underground и истинско. И повечето хора си избират комерциалното и, и, и то е се предлага като такъв продукт, понеже има клепане, понеже хората го искат. Не, значи, че според мен искането, то може да бъде Търсен, стимулирано. Това е доста. То може да бъде предизвикано. Ами, то може да, да накарат, може да накарат да искаш да ядеш нещо чрез как? маркетингови трикове с хубави снимки, реклами, могат да те накарат а, да искаш тогава хората си понасят бремето, щом не са се образовали. Ама аз исках да кажа нещо друго, в смисъл като говорих за големите и за малките, исках да говоря, че големите много по-малко биха повлияли на голямата маса от хора, която събират на концертите си. Било то за социална промяна, нали, Rage Against the Machine са група против системата отколкото някоя по, да кажем, има една група Катарзис, те са супер брутален хардкор метал, където не събират много хора по концертите си, обаче те наистина могат да запалят огъня в много хора. Много хора са се вдъхновили. Аз лично съм се вдъхновил от групи като тях, защото те, освен че пеят, те и са активисти. Те не записват за Sony Music. Те сами си издават музиката. Сега ще ви кажа специално за пънк рок средите за хардкор музиката. Има едно движение, то то не е и движение, то е начин на организиране. DIY се казва. Do it yourself. Направи си сам. То това е основата на всичко. Ти да не зависиш от някой друг, както говорихме и за, за изборите, да не избираш някой друг да решава вместо теб. Ти сам да си направиш нещата, сам да си направиш обложката за албума както те кефи, сам да си запишеш дисковете, може да е в студио на приятел, може да е ти да си купиш... Сам съм си рекорд. Сам съм си рекорд. <laughs> как? Е, примерно, примерно, това е идеята, нали, сам да си направиш нещата, сами с приятели, не казвам, нали, сам индивидуално, сами с приятели и сами си разпространяват. И в Европа специално има доста така широка мрежа по склотове, такива окупирани къщи, превърнати в социални центрове, специално в Германия, където организират много пънк концерти. Там няма иерархични организации, някой шеф, който да вземе парите, хората го правят и си взаимопомагат. Идват групи от Бразилия, идват групи от цял свят. Аз, примерно, в Разград съм организирал концерти на групи от Франция, на Чехия и Полша и напълно такива принципи. Намираме автономно място, което не е обвързано с нещо. Ако трябва ще го наемем, ако не ще потърсиме нещо. Хората си обикалят в такива мрежи, ще спът в нас, аз ще ги нахраня, те ще отидат утре друга, ще свират. Нали? Така не се правят пари. Обаче така се разпространяват идеи много силно, така се вдъхновяват хора. Ти като видиш някой тръгнал да следва мечтите си, тръгнал да изразява себе си, защото музиката е супер средство за изразяване, нали? не само политически да изразиш идеите си, но и емоционално чрез музиката. Някои обичат по-тежка, други обичат по-мелодична, по-бърза, по-бавна. Това е вече различно според различните индивиди, но точно тази схема на функциониране, DIY, направи си сам, за мен това нещо е номер едно. Ние трябва да се получим от това и тези музикални е, индустрии, монопола, факов, Ма то не случайно ги имате. Не случайно има кофти храна, не случайно има кофти музика. Хората си го искат, човек. Хората си го искат. Някои го искат, други не го искат, човек. На мен, на мен това ми хареса да ти каза. Между комерциалната музика и тази музика, която трябва да положиш някакво усилие за да асимилираш или да я намериш или така ами нататък. Е, да. Хората просто избират да са мързеливи човек. Мързеливи. Защото е, това е мързела според мен. Това е най- най-гадното нещо да. в целия свят, по-лесно... защото е, е. по-лесно да се пуснеш телевизора да, на 30 канал, да върви там нещо. Да. Дали ще пеят за Николина Чакърдъкова, дали ще пеят за, за пейки, дали ще пеят за кафета и се тая. Да вари нещо. Да. Ама то това нещо ти влиза в главата малко или много, защото щеш не щеш ти го слушаш. И е това да върви нещо и затова сме на това дередже, защото се да върви нещо. То върви. И, и, и то върви, ама ние не вървим. Там е проблема. Другото, което така болна тема, аз ви говоря нали, за DIY, за самоорганизиране. Много от тези проекти борят се, борят се да съществуват, защото специално за България ще ви кажа, м- нужна, нужна е обратна връзка. На Запад хората я правят тая обратна връзка. Нали? Групата записва албум, съответно а, хората, които се кефят на групата, би следвало да си купят албума, за да подкрепят групата да съществува. Защото в един момент ние наистина сме в някакво тежко положение. Трябва да бачкаме, за да си изкараме прехраната, а, защото с музика, специално пък с underground музика, това е просто, за, това е просто за хоби нали, за хоби, защото те кефи, защото те надъхва. Но дори и тогава пак е нужно да има обратна връзка и подкрепа, защото много изпълнители или са се продали точно заради това, специално за в България има такива много случаи, които се продават, защото няма възвръщаемост. Правили са някакъв готин underground, нещо по-така. И изведнъж почват да правят супер комерциални шитове без смисъл, с кофе звучени. Енду прави дует с килата. <laughs> За какво става дума? Сега, да, не знам. Еми, за... той се продава, човек. Дали се продава, дали той го харесва. Това си е негова работа. Аз лично сега не би го слушал, но да, може би той е пример за това нещо. Не знам доколко е спечелил, доколко не е, доколко е бил уверен на стария си стил, поне гледахме това предаване, къде е списъка на гайдата. Гайдара хубаво говореше за това, Ендо може би си имал причина за тези неща. Не знам, но други изпълнители са, са направили такива неща пак по същия начин. Аз даже... А, къде Остата е човек. Остата в началото, сещаш се имаше такива готини, по-забавни хип-хоп песнички, изведнъж взе да пее с Азис. <laughs> е, е, Ендо си е фрапа, нали? 100 кила си е фрапа, смисъл 100 кила, окей, той винаги си е пел тези неща. Та е решили са, направили са устата, тръгнал с страт, стана чалга. Пич, what the fuck? Устата е в устата. и, и затова, затова е нужно наистина да, да има сапорт към хората, които правят такава музика. Окей, okay. сега с продаването на дискове, на албуми, аз лично, когато ходя на концерти и някоя група ме е скеф, нали, ако имам възможност, гледам да подкрепя. Сега не си купувам диско, имам приятели, които са музикални маняци, винаги си купуват, защото нали, подкрепят групата и на чужди групи си купуват на чужди групи аз лично нали, нямам чак такъв голям жизнен стандарт, че да си позволявам да си купувам всякакви дискове и штороти, но а, поне за българските групи, защото знаем в какво е окаяно положението в България, е хубаво да се подпомагат. Ако не диска, поне тениска или нещо друго, защото диск вече... Точно, аз съм Те... по-скоро на тениска. Да, нали? да, аз това ще да кажа. Сега наскоро бях... Оне ден... пропагандираш по готин начин. Да, да, оне ден бях ми е на концерт в Русе, много готин концерт, New Day Coming, нова група от... А тя е смес от Варна и от Русе, Спот, Пердах, супер яки групи. Купи си тениска, Точно. купи си диск. Аз си взех диск, примерно, защото нямаше тениска мой размер, но бих предпочел да си купя тениска, защото албумите вече, знаете, пиратство, едно друго, качват ги. Ако има сапорт, нали, хубаво е. Но най-малкото тениска си вземете, защото ще носите и ще правите и реклама на тая група. Точно е това да пропагандираш по някакъв начин. Да, също. абсолютно. С тениската поне създаваш въпрос в нечия съзнание. Каква е, е тази група? Какво е това? Нужно сега, е да има пишеш? възвръщаемост, да. да има обратна връзка, защото иначе като тече само в една посока, то не е мандра небесна е в един момент. Съгласен съм, да. Може да има някой препани камък. Добре, де. Умълчахме ли се? Време за песен. Е, една бърза песен. Тя е, то даже не е песен, то е един инструментал на спот. Супер така кратък контракт. Чан В с Ли. Или Чан срещу Ли. Може би Джеки Чан срещу Брусли. Предполагам. Общо взето, да. Enjoy! сме на линия. Сега се сетих за един интересен епизод на Саут Парк, къде говориха за музиката три поколения в епизода. Стан, баща му и дядото. И всяко следващо поколение вика на предното «Е, Едно време каква музика имаше, сега всичко е чиста прадня. <laughs> има, забелязал съм, че наистина има нещо такова. <laughs> Специално в тези по-модерните музики, нали? Как а, всяко поколение с музиката си. Едно време са слушали някакви рокаджийски хави, след това, примерно, някакви, било то пънк, рап, сега някакви, а, как, какви бяха това, дъбстеп. Мене да, <laughs> трапа и дъбстеп са трап. доста модерни. Значи рап, пък сега трап, какво е това? Е, трябва, брат, значи, капан за съзнанието. Че изти предни. Падаш трапа. Падаш трапа. Падаш трапа. Падаш трапа. И, и така, интересно беше, че в този епизод, нали, всеки слуша чува музиката на, примерно, на сегашното поколение като прадня. <laughs> Пък по негово време музиката е била музика. <laughs> има и нещо такова, то това в кръга на шегата, ама има и нещо такова, защото аз сега примерно тези нови пънк банди много рядко излизат. Има си една такава вълна, примерно за мен, където ми е сантименталната от 90-те години, средата на 90-те години, мелодичния пънк рок е както спот беше такива мелодични, бързи китари, надъхващи. Сега е, няма такива много групи. Старите групи се свират. Ева правя нали, на тези групи, дето от 20-30 години си поддържат стил, че имат и идеи да творят. Сега прадня. Сега новите изпълнители не просто са в някаква друга насока. Аз не мога да разбера този дъбстеп. Някаква извънземна музика, къде някакви странни звуци. Но това е израз. Това е някакъв израз. Проблема е в тебе, че не можеш да го разбереш. Да, да, да. Това е моето ограничено съзнание. Нали? Трябва да, да го разширя, да, да, да приемам всичко, но сега ние сме на бинарна система, те новите са на 16-тична много. <laughs> И така е. Музиката. Музиката е много хубаво нещо, хора. Слушайте музика, не се ограничавайте. А едно време в училище имах един съученик, Азис. Пичага, пичага и обаче ме беше очудил. Нещо в, в някакъв час го беше питала учителката, ти нали, каква музика слушаш? Той е, аз не слушам музика. И аз такъв, о, какво правиш, бе? «Е, нищо. Нали, странно ми беше, че човек не слуша музика. Има такива, наистина, много хора не слушат музика, но аз лично човек, музиката, ти дето каза, тя ти влияе емоционално. Музиката може много да ви вдигне хора. Много да ви вдигне. И много да вас смъкне. И много да вас смъкне. <laughs> Когато се налага. Просто е нужно да, да си преценявате кога, кога сте долу, кога сте долу, поснете нещо, дето ще е хубав спомен. Хубав спомен, ще ви гадилни. Музиката е хубаво нещо, но и тишината също е хубаво нещо. Това е, това е другото. Да оценим музиката, понякога трябва малко тишина да запазим, за да може да се настроим да. по-качествено на музиката. Да. А това ме наведи на една друга мисъл. Алан Лоц, като говореше точно за това, за паузите. Защото без паузите без тишината между тоновете, то ще има само един непрестанен шум, една какафония. Става натоварване, претоварване. Супер претоварване и изпушване. Но пък без тоновете ще има само тишина и няма да оцениш тоновете. Тоест. Така е. То затова живота е значи хора. Ние живеем на някаква дуална платформа, където Едното, баланса, баланса, баланса. едното без другото не може. И е, това е. Цанко свири на гайда. Ама веганска ли е? Не. Ще му подарим веганска гайда. Ама е от а, такова животно намерено край пътя. А, така. Не е Не. Е, това е. И искахме тук да са нашите приятели Слави, Симеца, те направиха една саунд система. High Duty Sound System, те могаха да поговорят малко за звуковата вибрация. Защото определено има значение къде слушаш музиката. Определено има значение. И на какво? На какво, дали слушаш жива музика, дали слушаш Дори с кого, питаш мене. Дори и с кого, но самия звук, който се издава, те направиха едно голямо чудовище дървено вътре с някакви канали, където да се завихря тая звуковата вълна, вибрацията и направо като гръмни дум, дум. Ето и към сърцата малко по друг начин почват да бият силата на музиката. Така е. Аз съм пристрастен. Ако трябва да говоря за музика, сега мога да ви говоря много за пънка, за историята на пънка, за пънк групите, за песните. Обаче Знам, че повечето хора, дето слушат това предаване, надали слушат пънки, малко им е тумач. Тумач, шум. Друго интересно, а, да, покрай пънка, защото има някакви хора, които, извинявам се, ини, ини, ини сноби, където викат, трябва да се слуша само специално, окей, нека да сипим малко на така наречените по-духовни хора, защото викат, трябва да слушаш така възвесяваща музика, която да те настрои на някаква висша частота. Да. си гулки, пиян. Да, пи човек, кеф има наистина. Аз слушам Вивалди, слушам Моцарт, слушам разни такива класически музики и наистина на моменти много ми е готино. Обаче, а, пънк музиката може да е някаква по-ниска частота, обаче, нали, чисто базисно. Базисното ниво в един момент може да бъде разглеждано като чист егоизъм и самозадоволяване, но то също може да бъде разгледано като съпротива и самозащита срещу нападателната и ограничаваща среда в този живот. Затова е музика на бунта, да скъсаш синджира, да изкъртиш оковите и, стен, и стената, е, това е пънка. Наистина груба, агресивна музика. Повечето е с хубави послания, но и самата тая вибрация е би те накарала да е. фак полис, фак да систем и така нататък. Нали? Това е чист просто стартер. Стартер за отпушване нагоре. Защото ако е първа чакра, ако е няма, или пък ако е прекалено развита към чист егоцентризъм, няма да съществувате много балансирано. Нужно е, нали, да отстояваме себе си, без да се налагаме на другите. И оттам нагоре вече ще се извисим и на цигулките и пияната на Моцарт и Бетовен. Евал за пичовете, респект. Слушам класическа музика, слушайте и вие. Но разни такива музикални снови, като почнат да говорят, нали, тук висшата вибрация, нишата вибрация, пичове. <laughs> Не се излагайте. Не се излагайте там. Музикалната пауза. Ти нали трябва да има малко тишина, за това си говорихме. <laughs> И то, какво да говоря? Нещо, ако момчетата се много късно стана. Много късно. Ние това предаване така малко го... Много късно го записваме. Ми ще ви пуснем една песен. Така е, така е тема за музиката. Една песен. Шлягаме да спиме, че стана късно. И а, айде, чудех се коя песен да беше. Една песен на една група, където на времето свирихме с един мой приятел Панкар, Русланката. Много... Групата е брутална. Колектив Черна котка. Бяхме пускали един път една песен в старо предаване Екоцит. Сега ще пуснем песента Свободни или Няма да бъдем свободни. <laughs> Тя е така за изборите, понеже предстоят. Интересното е, че тая група я сформирахме с него. Той пича свири на китара, много добър, пееше така хубаво пънк, даже още продължава да се свири. Аз не мога да свиря, не мога да пея. Взех една флейта, взех да духам там два тона. Свирихме на един таван, където бачках в един офис. И там записвахме, по улиците свирихме, ходехме на протести, еко протестите, като бяха 2007 година, 2006 по София, такива много екологични протести и за Иракли, за Черноморието, за Банско, изгубихме там битката за Банско, ма Иракли още се държи. Та така е бяхме си направили така групичка, просто да изразиме себе си, да изразиме нашите идеи, виждания за света и по някакъв начин да заразиме и други с тези хубави мелодии и идеи. Желая ви приятна вечер, приятен ден, ако слушате през деня и слушайте музика хора слушайте музика, правете музика, правете музика, ако имате муза. Ако нямате, ще слушате и ще танцувате. Адиос. И се ровете, не си пускайте ви всеки път. Като... Никакво CCTV. Че, че има, да. <laughs> Адиос. Няма да можем да бъдем свободни децата на децата ни може би няма да могат